Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم hadithi iliyopitia kwa Jabir bin Abdillahi radhiallahu anhuma asema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda mimbar. Alipopanda kile kidaraja cha kwanza alisema amin, kisha akapanda cha pili akasema amin, kisha akapanda daraja ya tatu kasema amin. Wale watu wakamwambia, saminaka ya Rasulullah taqulu amin ah, thalatha marat, tumekusikia ukisema amin mara tatu. akawambia maana yake ni hii lama rakhitu darajata lula nilipopanda rakhitu darajata lula nilipopanda ile daraja ya kwanza, jaani Jibril faqala shaqiya abdun, amepata taabu mja adraka Ramadhan fansalakh, alipata Ramadhani mpaka ikamalizika, fansalakha min walam yughfar lah, kawa hatupata bahati ya kusamehewa mengia Ramadhani mpaka imemalizika na yeye hakupata bahati ya kusamehewa, asema ni bahati mbaya sana hiyo. Fakultu amin thumma qala shaqiya pata taabu mda mja adraka walidaihi alipata wazee wake wawili au ahadahuma au mmoja falam yudkhilahu ljanna ikawa itakuwa wazee wawili wale si sababu ya yeye kuingia peponi fakultu amin thumma qal kisa akasema shaqiya abdun amepata taabu mja dhukirtu indahu nimozotajwa mbele yake walam yusali alaika asikuswalie wewe mtume fakul kultu amin. Akhil aziz, tuwe na bidii tukisikia jina la mtumi wetu kipendi chetu kitaywa, tuseme allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mwenyezi Mungu atu atutufanye katika wenye kudumisha mambo mazuri ya kiaina namna hii, nayo ni kumtaja Mwenyezi Mungu mara kwa mara. Akhil aziz, tukiendelea na maneno yetu yetu haya ya leo mtumi salllahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopitia ka Abi Hureira alitumbia namna hii, istaidhu billahi min jahannam, ilindeni kwa Mwenyezi Mungu, mwambie Mwenyezi Mungu na kuomba uniweke mbali na moto wa jahannam. Istaidhu billahi min adhabi lqabri Jilindeni kwa Mwenyezi Mungu na adhabu ya kaburi. Mwambie Mwenyezi Mungu, na kuomba nitakapokuwekwa kaburini nisiadhibiwe mimi. Istaidhu billah min fitnati lmasihi dajjal, ni nailinda kwa Mwenyezi Mungu na fitna ya watu, mtu atakaokuja mwisho wa zama huko, ataki kuwafitini watu na kuwaharibu watu na kuwapeka watu nyenendo mbaya, nailinda kwa Mwenyezi Mungu na huyo istaidhu billah, na ilinda kwa Mwenyezi Mungu, ilindeni kwa Mwenyezi Mungu min fitnati lmahya walmamat, na fitna ambayo itakao kuwafitini nyinyi katika mambo yenu ya hapa duniani na katika mambo yenu ya kesho akhira. Fitna zote kama hizi zimezotajwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yataka tuilinde na tuilinde na tumwombe Mwenyezi Mungu atuweke mbali na kama hayo. Imepokewa na Alimamu Tirmidhi katika kitabu chake Sunanu Tirmidhi, babu dawati na Annasai fi Sunani Lkubra, na wenyewe wanazuoni wa hadithi na Albukhari Bukhari katika Aladabul Mufrad, na wanazuoni wa ilmu ya hadithi watuambia hadithi hii ni katika hadithi ambayo iliyo sahihi. Hapa utaona akhil aziz, katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani yataka ukithirishi sana kumwomba Mwenyezi Mungu nyakati mbalimbali mbali, lakini wakati ule ambao gani wakufungua mwadhini huku wafungua mwadhini na huku wamwomba Mwenyezi Mungu wakati wakabudi sana. Na siku ya Jumaa umezie kuswaliwa juma umeingia alasiri, tena karibu karibu ya magharibi. Kithirisha sana kumwomba mwenyezimngu subhanahu wataala Na iwapo umeswali usiku, si lazima kumi la katika Ramadhani, wakti wowote na katika wa Ramadhani, katika zitu za saa tisia pale umeinuka, umeswali, umeomba mwenyezimngu shida zako, umemweleza taraji nyakati mwenyewe. Mtume salllahu alaihi waalihi wasalam atuambia dua utakabaliwa. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastabiuna alqaula fayatabiuna ahsana wa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.